Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužim 2010-2011. Kuna i bada Allahi hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. Kul rabbi zidni ilma. I reci Allahu, ovećaj mi znanje, ovećaj mi znanje. Domaćin, šejih Bilal Bosnić. Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مع Soba put vjernika. الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا معطارا يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على Nije to baš tako kako ljudi vidi, jer iza toga stoji neka mudrost. Spomen Zulkarneina, Kao da se nagovještava ashabima šta? Da može doći neko neočekivan i nenadan i donijeti olakšicu i stanovnici pećine, jer je Allah djelovala svakoj i najslabijoj grupi. Bila je spašena na kraju. A to je bila nagovještaj tako, daleki nagovješta hijđri u Pa se družite sa Koranom i tako mi Allah, ko istinski zavoli druženje sa Koranom, taj je zavolio svoga gospodara Njemu će Koran biti utjeha. Znaj da je ova dava u koju izlaziš. Za tebe olakšic, kad dođeš izvrijeđan i isponižavan, tebi je slađe dobiti na sežde. كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا داره كلا والبغي جداره كالسير حاتم كالخير كالليل كالرعد شرارة باطن كالسيف كالريح كالموت غزارة حاتم كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين Samo u jednoj sekundi sunce pro- proizvede energije koliko 100 milijardi atomskih bombi. Pa zar to nisu pouke za razumom obdareni? Zar se čovjek ne zapita gdje sam ja u svemu tome? Šta sam ja naspram tog sunca pa da ja se činim? تعبد الصلبانا حاربي ظنانا تعبد الصلبانا كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا يا جموع الحق فوري من وقى بركانا اضرب اضرب اضرب اضرب يا أسد الفلوجة وعدلني رأسا معوجة فرساني ركعوا من زمن ذلا ببطون مبعوجة Abdullah ibn Ubej je bio javni monaf, braće moja draga. Javni monaf, znači nije bio, bili su oni koji su tajni, ali on je bio, javno je radio protiv poslanika sallallahu alaihi wa sallam. On je taj koji je sabirao, sabirao, sabirao glavešine Mekke i govorio im, misleći na poslanika sallallahu alaihi wasallam, sallam. kaže, u tovi svoga kera poješćete, on je taj koji je, koji je potvorio Aishu radijallahu anha da je počinila blud sa jednim od ashaba radijallahu anha on je taj koji je svoj život podredio provociranje poslanika sallallahu alaihi wasallam. ابن أبي طالب يا فتى فاز بالمناقب في الدجى للدموع ساكب وارتدى في الوغى أكفاءنا والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Kao što možete vidjeti na tabli da smo u planu da poslije svakog namaza imamo kelimetu tajive, lijepa riječ. A lijepu riječ ćete vi ako Bog da upućivati ovome skupu iz dva razloga. Svako može da nas posjeti na neki hajr, a s druge strane da se malo i oslabodimo i da dobijemo još veću ljubomor prema ovoj vjeri kako bi kada izađemo do našeg naroda imali ako Bog da potpuno ovaj, rasterećenost treme i slični negativnosti kako bi mogli pozivati ovaj narod. Tražimo svakog onoga koga odredimo da nam se obrati, da nam se on ujedno i predstavi jer mnogo braću i ne znamo, ne znamo kakve visere imamo sa sebom, pa je to prilika ujedno da se upoznamo, a ako Bog da vi koji slušate, to će trajati jedno 10 do 15 minuta, imajte sabura i dajte onome koji govori njegovo pravo. Pa danas probija nam led jedno iznenađenje ako Buda i radosna vijest za nas, jedan naš brat koji je studirao u Jemenu i samo, samo da nam o Jemenu priča i o jemenskoj mudrosti, ima nam šta kazati. Arapi su potekli od Jemenaca, znači osnova Arapa je da su Jemenci, to je narod koji je posebno ponosan i znate da šehu sama, hafizahullah, potiče iz jemenskog naroda.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 <laughs> pardon, draga braćo, na početku ću vam se predstaviti. Ehukum fillah, Hazim, sin Šabana, Tutnić iz mjesta Željeznog polja kod Zenice, kako je šeh Bilal rekao, svršenik fakulteta Džameta ulumove tehnologija u Sani, u Jemenu. 31 godina naložen, to je to za početak. Dalje, što se tiče same, teme lijepa riječ ili kelemetom tajive, čovjek je stvoren kao društveno biće, čovjek je taj koji teži ka ljubavi. Pa jedne prilike je došao čovjek poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao mu o Allahu poslaniče, ja sam zavolio svog brata. Pa šta, šta, da radim u ovoj situaciji? A sahabi su se uvijek konsultovali sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam, šta da radi u datim situacijama? Nisu ništa radili samovoljno. Pa ga je podučio poslanik sallallahu alaihi wasallam da ode kod tog svoga brata i kaže mu da ga voli u ime Allaha Đelešanu. Pa je taj čovjek otišao tome svom bratu i rekao mu je da ga voli u ime Allaha Đelešanuhu pa je isti taj koji mu je rekao, taj, njegov prijatelj da ga voli, došao ponovo poslani, došao poslaniku isto, sallallahu da se konsultuje sa njim šta da radi u toj situaciji kada mu neko kaže da ga voli u ime Allaha dželešanu. Pa mu je poslanik, sallallahu alaihi rekao da kaže tom svome bratu, Ahabbeke alladhi Kaže, zavolio te onaj u čije, u, u čije si me ime zavolio. Nećemo pričati o, o, najboljoj riječi, pričat ćemo naj, o, najboljem govoru. A šta je to najbolji govor, braćo, moja draga? Kaže Allah, Đelešanu, estaizu billah, omen ahsene kaula mimmen da'a ila Allah. A ima li bolje govora od onog koji poziva u Allahu, u Allahu vjeru? U amela salihan i radi dobra djela, vokale inani minal muslimin. U drugom majetu Allah Đelešanu kaže, estaizu billah, لقد كان فيكم في رسول لقد كان لكم في رسول الله اسوه Zaista vi u poslaniku imate divan primjer. Pa ćemo iz tog iz tog života poslanika sallallahu alejhi ve sellem izvući nekoliko primjera kako je on svojim govorom, svojim svojim svojim ponašanjem prilazio ljudima. Abdullah ibn Ubej je bio javni munafik, braću, moja draga. Javni munafik, znači nije bili su oni koji su tajni, ali on je bio, javno je radio protiv poslanika sallallahu alaihi ve sellem. On je taj koji je sabirao, sabirao, sabirao glavešine Mekke i govorio im misleći na poslanika sallallahu alaihi ve sellem, Kelbek kelbeke kaže, u tovi svoga kera poješćete on je taj koji je, koji je potvorio Aishu radijallahu anha da je počinila blud sa jednim od ashaba radijallahu anhu. On je taj koji je svoj život podredio provociranje poslanika sallallahu alaihi Dolazi, dolazi taj moment kada taj, taj, taj zločinac, taj zalim umiri šta se dešava? Normalno gledaju s nekim, rezonirajući nekim zdravim razumom. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je trebao osjetiti olakšanje u duši. Trebao je moliti Allaha Đelešanu da mu, da, mu poveća kaznu i čak i veću nego što zaslužuje, da mu je, da mu je trosti u Dolazi sin od Abdullah ibn Ubeja, kod poslanika sallallahu alaihi wasallam i daje mu prijedlog, braće moja draga, da poslanik sallallahu alaihi wasallam predvodi, predvodi dženazu tome zalimu koji je bio javni munafik, znači, poslaniku je zabran, poslaniku nije dovoljno da klanja ženazu munaficima. Pa je poslanik pristao na to da mu klanja ženazu, braćo moja Zamislite te, zamislite te veličine, te ljudskosti. Pristaje da mu klanja ženazu i još na to daje svoju košulju da mu bude, da mu bude čefin, tome zalimu. Kada su došli na, na dženazu, Omar radijallahu anhu vata poslanika sallallahu alaihi wasallam za za kaže, zar ti nije zabranjeno da klanjaš munaficima? Kaže, ostavljeno mi je da biram. Kada se klanjala dženaza, kad su se razišli, ostali su svi, otišli su samo je ovaj ostao poslanik sallallahu alaihi I počeo je da moli Allaha Đelešanu da oprosti Abdullah ibn Bey. Tada Allah Đelešanu spušta ajete, kaže, molio ti, molio ti njih Muhammed, molio ti mene Muhammed da, im oprostim ili, ili im ne oprostim, ima isto da kada bi molio 70 puta da im ja oprostim, ja im, neću oprostiti. Pa je poslanik nakon toga, sallallahu alaihi wasallam, rekao svojim drugovima da sam znao, da sam znao da će mu Allah oprostiti nakon, nakon 70 para uradio bi to. Drugi slučaj. Ashabi sjedio u mešćidu onako kako mi, kako mi sada sjedimo. Dolazi čovjek u, u okreće se i vrši malo nuždu u mesčidu, braća moja draga. Zamislite toga slučaja. Dolazi čovjek i vrši malo nuždu u mesčidu. Pa su ashabi ustali da ga, prebiju, da, ga odvrati od toga, pa je rekao pustite ga. To šteti za zdravlje da ga, da, ga u tome. Kada je završio, kada je završio s time, naredio je ashabima radijallahu anhum da prospu vodu po tom mjestu gdje, gdje je taj čovjek obavio nuždu, pa mu je finim riječima prišao i rekao ovo je Meščit, ovdje se obavlja, obavlja molitva i ovo mjesto nije za takve stvari. Pa je taj čovjek nakon toga, nakon toga rekao ih u ove umi. Kaže, on mi je draži od majke, i od majke i od oca. Od majke i od oca mi je draži. Nisam u životu svome vidio mualima kao njega, učitelja. Čovjeka koji ima takav pristup da prilazi, da, da finim riječima objasni i, to je dalo jako velike rezultate. Dalje, kako se obnosio sa najgorom, sa najgorom, sa najgorom vrstom nada, sa vrijeme. Kaže jedne prilike, jedan jevrij umro, pa su ga nosili tako, pa su ga nosili tako gradom da ga ukopaju, pa su vidjeli poslanika sallallahu alaihi sallam da plače. Pa su ga pitali zašto plačeš Boži poslaniće, jedan manje, jedan manje njih plus za nas. Kaže, otišao ja, nismo ga, nismo ga uveli u islam. Možda ćemo biti odgovorni za to, možda ćemo, možda ćemo biti pitani što mu nismo dostavili to što smo mu trebali dostaviti. Što je šejh Bilal rekao, prema djeci. Isto tako u jednog vjere se razbolilo dijete, pa je otišao poslanik sallallahu alaihi veselem da ga žijareti i kada je vidio da je to dijete pri kraju života, rekao je tom djetu reci la ilaha illallah. Pa je dijete pogledalo svog oca koji je bio jevrej i iz poštovanja prema poslaniku sallallahu alaihi je rekao svome sinu kulma kale eba kasim. Kaže reci ono što ti govori eba kasim. Reci ono što ti kaže Muhammed sallallahu alaihi Pa je dijete reklo la ilaha illallah i preselilo kao musliman povlačeći paralelu u današnje vrijeme, kakve mi poruke i pouke iz toga da izvlačimo? Znači, prva stvar u pristupu ljudima koju, treba da uredimo je iskren nijet. Nije džaba na početku, na početku innemel amalu bin nijat. Zaista se djela, zaista se mjela, djela vrednuju prema nijetu. Oko toga, se vrti, od, oko toga se vrti cijeli univerzum. U islamu je sve povezano i ako nema, ako nema nijeta, ako nijet nije ispravan, onda je sve ostalo što se gradi na tome hava. Ne može to da opstane prva stvar koju treba da uradimo da očistimo svoj nijet i da svome bratu muslimanu koji ima problem da ga ne sudimo jer ima jedna jako lijepa izreka u islamu nahnu, nahnu duat lestam naše je da pozivamo nije naše da mi sudimo ima tamo ko će sudit u islamu se zna znači da bi se, da kadija da bi, zna se ko sudi zna se ko poziva naše je da pozivamo ono što se oni neće odazvat to nije naše i da, se vodimo tom činicu. Znači da, da prije svega imamo nije da pozivamo ljude da im, želimo dobro. Druga stvar, gledajući čovjeka prije nego, prije što mu pođemo davati tu, prije nego što mu pođemo davati lijek, govoreći sad medicinskim žargonom, bilo bi jako poželjno da upoznamo čovjeka. Jer bez obzira što mi, što mi nekad čovjeku želimo dobro, mi njemu damo penicilin, on pada u šok. Ako, ako, ako, mu, ne, damo adekvatan lik. Znači, prije, prije, samog čina, da mu, damo ono što želimo, da ga malo posmatramo sa strane, uspostavimo dijagnozu i nakon toga što, što saznamo šta, njemu najviše godi, da mu, tada postepeno, jer, u islamu je tedaruč, znači postepeno da se daje čovjeku ono, ono što je za njega. Sljedeća stvar da imamo neki lijep pristup u tome. Znači, samo, pogledajte, samo pogledajte sebe svako nek Znači da te čovjek dođe i uzme te vrat i odvučete negdje gdje ti moraš otići ili da ti kaže lijepim riječima kako bi, kako bi, ti to prihvatio. Normalno imaju, situacije kada je neophodno da se i sila primjeni, ali to nakon što, odradimo ove druge stvari. Sljedeća stvar, braće moja draga, znači da imamo uvijek iskren, iskren i da imamo na umu da nismo mi ti koji upućujemo. Da se držimo dove da Allah Đelešanu uputi tog našeg brata i, i, i to će biti ako Bog da ključ. Toliko za ovaj put. Molim Allah Đelešanu da nas uputi sve napravi put i spoji nas u džennetu Firdaus. Allahumma edina Uči, uči, uči. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا وشر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم أرنا حق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك المشركين اللهم انصر إخواننا مجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا مجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا مجاهدين في كل مكان اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Šta kazat nakon ovako lijepe riječi, osim to je ummet koji ima svoje bisere. Samo ih treba nekada pronaći. Ali znate se biseri uvijek stavljaju na najdublji dio Sahare. Pa hvala Allah kada nas počastio da nam prilaze ljudi koji nam imaju, hvala Allah, šta i kazat. Pa je to velika blagodat, pa bit će zaista prijatno sa našim ratom Hazemom se družimo ovih nekoliko dana i da i on podijeli zekat na ono što je u jemenskoj, znači, baštini sakupio. Da vas Allah nagradi, a sada su slobodne aktivnosti do Ikindije, ako budete fini, možda i kahva bude, ako budete lijepi, bit će ručak. Allah da vas pomogne. Assalamu alaikum. Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužim 2010. 2011. Vaskunna ibada Allahi hvana.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 jednom prilikom poslanik sallallahu alaihi wa sallam je radio i džamu pa je poslao jednog od svojih drugova da ga baci tu krv od džame gdje niko neće vidjeti i Ashab kad je otišao razgledao je i popio je, popio tu krv od džame. Kada ga, kad je poslanik pitao, je se sklono negdje gdje, gdje niko neće, kaže, sigurno je 100% neće niko naći. Pa šta si radio? Kaže, popio sam <laughs> Druga stvar, jedne prilike je bila, radi radijela, on je naišao po poslanika na saba da idu, da obave sabah namaz u džematu, pa kad je došao, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam izišao iz svoje kući, Vidio je ga je Bilal, vidio mu je suza u očima, vidio je da plači. Pa ga je pitao Bilal, e tepki ja Rasulallah, kad gufire leke ma kadem te min wa ma ahad. Zar kaže, plačeš Allahu poslaniće, a oprašte, oprašteno ti ono što si, što si uradio od greha i što ćeš uraditi. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa ja, ja Bilal, kad unzile hadihi lejle ajat, Faveirun لِلَّذِي يَسْمَحَ يَدْبَحَ Zaista su, kaže, ove noći spušteni ajeti, pa teško onome koji ih čuje, a ne primjenjuje ih. Zadržat ćemo se kratko na tim ajetima, braći, Dakle, to su zadnji sa ajeti suri Ali, Ali Imran. Šta kaže Allah Želešanu u tim, ajetima? Gdje se prijeti onima koji, ih čudnu, a ne dođu ti ajeti do njihovih srca. Šta se kaže u tim ajetima? Kaže Allah želešanu, Esta idu Inne fi halki samavati wal ard fil le Zaista u stvaranju nebesa i zemlje, u promjeni dana i noći su ajeti za razumom obdaljni Ićemo, ićemo malo, ićemo polako, nećemo, nećemo čitavati tefsir. Šta se kaže u prvom ajetu? Zaista u stvaranju nebesa i zemlje. Znači ono što je še še Bila spomenuo danas ili juče, inne. Ovdje se, ovdje se spominje ta, taj, taj, ta čestica inne. Znači to je tevkid. To je sto posto tako, zaista, zaista i zaista. Danas se dunjalučki velikani koji se smatraju velikanima diče atomskom bombom. To je to nešto najviše. Imaju toliko tih atomskih bombi da su sposobni da 162 puta unište čitavu zemaljsku kuglu, da na njoj ništa ne ostane. To je njihova sila, to je maksimum koji su danas postigli. Međutim, šta je Allahova, prije toga ću spomenuti jedan ajet iz, iz, sure rahman gdje Allah Đelešanu kaže ošem se vel jest dan. I sunce i mjesec čini se Allahu Đelešanu, da, da prevedemo ovim nekim, našim jezikom. Šta su danas otkrili naučnici? U jednoj sekundi sunce proizvede energije koliko 100 milijardi atomskih bombi. Kolika je, kolika je, kolika je, gdje je čovjek, gdje je Allah Samo jedan mali, jedan mali atom od atoma koji je izučen samo na jednom nebu, gdje, su ostala nebesa, samo u jednoj sekundi sunce proizvede energije koliko 100 milijardi atomskih bombi. Pa zar to nisu pouke za razum ovog dareni? Zar se čovjek ne zapita gdje sam ja u svemu tome? Šta sam ja naspram tog sunca pa da ja seždu ne činim? U drugom, u drugom ajetu Allah Želešanu kaže jeste izubila Inna emanet al-emanete Ne na nebo, ne ale nego na ale vat, Na nebesa. Vel arda, e, zna se da, se i zemlja i brda podrazumijeva podjedno, ali ovo se u Belagi naziva da se, što bolje dođe do ljudi, znači. Mi smo, kaže, željeli emane na, na, na nebesa, na zemlju i na brda. Da, im poverimo tu emane. Pa, pa, pa šta, su, šta rekli kad je Allah htio da im poveri tu emane? Kaže, nisu rekli samo nećemo tu, već su ono u smislu nosi to od mene, ja, ja, to ne želim i počeli su da bježe od toga, u, u tome smislu kad se bukvalno ne prede. Pa šta kaže dalje, dalje Allah Đelešanu vahamelehel insan? Toliko je mane je uzeo čovjek na svoje leđa. Inna u Zaista je on bio onaj koji, ne zna. Idemo na drugi, na drugi dio ajeta. Što, što ovo Allah što je spomenuo ove, ove inne fi halki vel lejli van Le za koga? Za koga su ti ajati koje Allah Đelešanu li unil Za one razumom obdareni. Eh, danas kad pitaš čovjeka imaš li ti razum, su li normalan, niko neće reći da, da nije normalan. Nadovezat ću se opet na, na, šeha Bilala koji jučer spomenuo Noja. Pa ću vam pričati o Noju, nemojte misliti da to nema svoj smisao, jer onaj ko, ko u islamu želi, da uči, ovaj, da izuča islam, mora imati malo dublji da, pa da nestane ono, mu musallin teško klanjačima. Mora, mora sačekati onaj drugi aj pa mi, pa mi nemojte zamjeriti što ću vam ja Noja, Noja baš slučajno što spomenuti u, ovom sad predavanju. se, po mišljenju učenika danas, smatra jednom od najglupljih životinja. Znači, to je dno dna. Nema ni jedna životinja glupi od Kod te životinje su oči teži od mozga. To je toliko glupa životinja da ti što rade u zološkim vrtovima, kad, kad postanu nemirni, kad postane oni nemirni, kad se uznemiri, uhvate i samo mu papirnu kesu na glavu stavi i on odmah misli da je noć. Odmah beši kad samo mu kesu na glavu stavi papirnu i on odmah zaspi. Tu misli da je noć pala i mora se smiriti. Šta radi danas cionisti svijetom? Poznato je da je ostale ljude smatraju životinjama. Oni ostale ljude ne smatraju životinjama, oni ostali ljude smatraju novima. Evo, sad ću vam dati dokaz za to. Prvo, djeluju preko medija na ljude. Znači, uzeli su medije u svoje ruke i to je jedno od najjačih oružja danas kod cionista i kod Imaju Britney spis, imaju, imaju tamo sve, imaju MTV, imaju, nacionalnu geografiju. Znači, podredio je, podredio je čovjeku, znači povezao je čovjeka, njegov razum kontroliše putem medija. Sve što on želi ako se eventualno pojavi neki koji bi htio da, da, napravi neki problem, oni mu samo preko medija postavi tu kesu na glavu i on je miran, šuti, tako misli noć i čeka da se svani. Druga stvar, druga stvar vezana za Noja jeste što je Allah Đelešanu toj životinji dao da ona ne može napasti nikoga i Allah Đelešanu je rasporedio u, takvu sredinu da živi, u takvoj sredini gdje, gdje, niko ne napada. Jer šta, one urade kad osjeti da su u opasnosti? one, one prepadnu se u, tom stavu da bježi, da se brani, ona zabije glavu u zemlju i to je za nju rješenje problema. Znači, ako zabije ona, ima malo duži vrat, ona zabije glavu u zemlju i tako ne se misli, svi su problemi riješeni, glava je na sigurnom, sve je sigurno, niko ne dira. Tako, danas i ljudi, braćo moja draga, što je najveća žalost što, što muslimani tako radi. Dođeš mu da ga opomeniš Allahovim dokazima, dođeš da ga pozoveš na dobro, on samo zabije glavu u zemlju, on misli da je sve probleme. Govoriš mu, dolaziti četnik da te korje, dolaziti, dolaziti ovaj da te zavadi, dolazite ovaj da, sruši i to malo odnosa što među braćom ima, da nas naruši, da nas rasparčaju, da, bi bili što lakši plin Jer kaže poslanik sallallahu alaihi ve i Inne ekele dibe mine šati Neće vuk u usta ući tamo, jer boji se on tamo, ima tamo svega, neće on tako, već on nju polako odvoji, onda... Ima ovan, ima možda i čuko se tamo negdje negdje sakrio između njih i čeka. Već on nju odvoji i tamo polako umori i onda on nju upata. E tako se nama danas radi. Juče je meni bilo jako žao. Znači gdje, gdje jedna jedinica u džematu, jedan čovjek, nanosi toliko zla. Nanosi toliko zla znači da se jer kad ga stjeraš ukraj, on, se izmakne ovako, poput ribe, znači on dođe, izmakne se u kraj. Ne možeš mu, ako je tako, jer u islamu nema, nema nedovršenih stvari. Sve se može sjesti, sve sve se može riješiti. Nema stvari koje se ne može riješiti. Jer to na kraju Allah Đelešanu i poručuje nama. Znači, položit će se, položit će se računi, sve će biti položeno, bit će riješeno, sve prošli, sira, čupriju, kad dođemo pred vrata dženeta, nema granice. Što je ovo? Ja Allah, prošli smo tamo testove, bili smo dobri, šta je sad? Kaže, dok ne poravnate račune između sebe, nema vama ući. Morate poravnati ono što je bilo na dunjalu a stotinu i hiljadu i milijardu puta je bolje da ih poravnamo ovdje nego da ih poravnamo kad, tamo dođemo. Jer ovdje imamo, ovdje imamo slobodu da ih poravnamo, imamo i popuštanje, imamo i tolerancije i na kraju krajeva Allah će oprostiti i prijeći preko toga. Zbog nekih mizernih stvari. Braća moja draga, poslanik sallallahu alaihi veselem je došao, jednom prilikom bio sa, sa Pa su prolazili pored nekog, pored smetljišta, pa su vidjeli tu da je, da je bio neki jarac krepan krepan i bačen je u smeći, već je od njeg se poče da se širi taj neprijatan miris. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzeo tog jarca i ovako ga podigao i rekao, ima li neko da mi da dirhem za njega? Pa su ashabi sa, sa čuđenjem gledali poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je poslanik ponovio, ima li neko da mi da dirhem za ovog jarca ovdje? Opet, ashabima je bilo nejasno šta, šta poslanik time hoće. A, ni, a nisu sami oni puno natjecali u to, već, već su čekali da poslanik dođe do, da, da tačno utvrdi da on želi da ih pita to. Pa i treći puta poslanik sallallahu alaihi wa sallam pitao, ima li neko da mi da dirhem za ovog jarca ovdje? Pa su osabi rekli, ja Rasulullah, tako nam Allaha i da je živ. Bilo bi veliko, veliko pitanje, da li bi mogu, kada bi grad čitao obišao, da li bi mogu, da dirhem za njih da uzmeš? Kaže, tako mi Allaha, u Allahovim očima, dunjaluk ništa nije vredniji nego, nego, nego ovaj jarac u vašim očima. Čitav dunjalog braćo moja draga, i sve što je na njemu i javno i tajno iskreveno, čitav dunjaluk nije, nije vrijedan u, u Allahovim očima kao što je taj jarac. Nemojmo dozvoliti da tako neke sitne, mizirne stvari, koje su furuji, koji, koji uopšte nemaju veze sa, sa aslom. Jedan nam je učenjak govorio, kaže, sjeo je sa mnom čovjek i kaže, niste vi, kaže, mi vi nismo isti, vi, kaže, imate tamo nešto drugo, vi, mi nismo ista vjera. Pa dobro, kaže, ajde kaže, vi kada propagirate demokratiju. Koliko je, kaže, u, u vas imanskih šata, kaže šest. Pa i u nas je, kaže, tako isto. A koliko kaže, islamski, pa kaže pet. Pa i u nas je, kaže, tako isto. Sve, sve što, sve što nije, što, što, je, što je brat Ibrahim spominjao, što, što, što ne zazire u akidu, što nisu neki veliki problem, što, što je nešto minimalno. Trebamo se truditi, par lijepim riječima, da, da, da se trudimo, da to prevaziđemo da, se halalimo na ovom svijetu, braće moje drage. Jer tamo, tamo ćemo morati, htjeli ili ne htjeli. A znate dobro da je u prednosti onaj koji prvi ode i ponudi, i ponudi da, se, ti problemi riješe. Moramo se vratiti na suru, otišli smo malo u stranu, pa se vraćamo na suru. Šta dalje Allah Želešanu kaže? Subhanallah, kolik, koliki je Allahov govor, kolika je to veličina. Tako mi Allah svaki put kad razmišljam o ovim ajetima, javlja se nova inspiracija. Čitav život, čitav život kad bi, kad bi čovjek samo, samo o tim ajetima razmišljao, uvijek se nova inspiracija rađa i uvijek se mora o tome pričati, uvijek se može na to nadovezivati. Kaže Allah Đelešanu za, za te, za, za ulil el bab. Koji su, koji su ti što imaju razum, što nisu nojevi, što, što, što, što se ne smatraju tim glupacima, što imaju, što imaju nešto u glavi. Ko su oni? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض to su, kaže, oni koji spominju Allaha stojeći i sjedeći i na bokovima svojim. Na šta se odnosi ovo, što je, što je ovdje spomenuto? Znači, moglo se tu reći, spominju Allaha Đelešanu uvijek, spominju Allaha ovako, onako. Već se ovdje potencira da čovjek, da je čovjeku neophodno na ovom svijetu da ima vezu sa Allahom Đelešanu. I to je veza koja ne puca. To je veza koja je čvrsta i to je veza, za tu vezu ko se uhvati, uhvatio se za najčvršću vezu. Šta dalje radi? I razmišljaju, koristimo mozak. Znači, ako nekom danas, u islamu je sve povijedano. U islamu se sve može nadopunjavati i nadovezivati zato što je to ispravno, zato što su tu ispravni temelji. Ti možeš fasadu, pločice, ti to uvijek možeš korigovati. Jutro se isto brat Bila govorio da da, se vijesti, trebaju provjeravati, da, se ne ulazi tek tako ono na ho ruku makaza, evo ga čuo ja, ispred mene sve se ruši, Kaže, treba razmišljati. I razmišljaju, razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Šta si ti čovječe u svemiru? Danas, danas je zemlja, ako pogledamo, znači ako pogledamo da je dvije trećine, trećine zemlje kop, voda, da, je dobar dio zemlje nenaseljen, tu su pustine, tamo one planine, Alpe, ovo ono, ti dođemo do, podatka da je otprilike nekih 15 do 20% zemlje naseljeno. Čitava zemlja 5 milijardi stanovnika, 5%. A milion i nešto puta je sunce veće od zemlje. Kad se vratimo na to, znači toliko sunce veće od zemlje, čini seždu Allahu Đelešanu, kad se vratimo da zemlja kolika je na, osnovu, na, osnovu, sunca, kad se vratimo da je, da je od te zemlje 15 do 20% naseljeno, da si ti neki 6 milijardi ti dio od svega toga što je naseljeno tu. Šta se ti? Šta si ti čovjek? Neka Nek se svaki čovjek zapita, šta sam ja? Šta sam ja u univerzumu? Da ti Allah Đelešanu obraća se tebi poslati, poslati knjigu, direktno pismo od Allaha Đelešanu, poslovnu knjigu koja će biti čuvana do sudnjega dana, braće moja draga. Ko smo mi da, to ne uzimamo i da, da ne primjenjujemo to? Ko smo? Ko smo? Šta smo? Šta smo u univerzumu? Šta je vrijedno na kraju kraja od, od ovog cijelog dunjalka? Šta, šta je vrijedno od dunjalka? Šta, čemu se okrenuti? Volim Allah Đalešanu da, da nas učini od onih koji će biti pravi sledbenici njegove vjere. Amin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا وشر ما قضيت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم انصر الإسلام في اللهم انصر الإسلام في كل مكان اللهم انصر الإسلام في كل مكان اللهم انصر الإسلام في كل مكان اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداء الدين آمين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في كل مكان آمين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في كل مكان آمين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في كل مكان آمين. يا أرحم الراحمين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت سميع عليم واغفر لنا إنك أنت غفور رحيم ربنا أرنا حق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Šta kazati ovaj, na ovako lijepe riječi? Ja bih samo volio da je šeh još malo onojio više, stvarno, ovaj, ja još ne znam da sam nikad u Noja vidio, samo ovaj, moram još jednu za Noja, ja sam govorio nešto, jer u ovaj, baš Nojevi, stoka prevedeno, ovaj, sam ja govorio, ima tamo spominje se riječ takva, pa sam rekao tako da je to najgluplja životinja, bio jedan hađija, on je došao kut, crpio svoj i rekao, slušajte me, ja kao nekih 40 godina idem džami, kada se da je najgluplja kaže ovaj, ovaj noje, znači najgluplja život. Kaže njegova čirjetka koja je završila u Kairu, kaže, babo, nije noj, nojevi. ima <laughs> je sura nojeva u Znači, ima čitava sura, zove se nojevi. Znači, tako da uvijek čovjek što kaže, brat, može dodati, naučiti i zaista je islam i jedne druge, znači, kao dopunjavamo, zato kaže poslanik sam, primjer mene i drugih poslanika je kao lijepi dvorac Ljudi dolaze, okružuju, gledaju kako je lijepo i tamo primjećuju da pali samo jedna lebina. Jedna je cigla, treba da se to zazida. I kaže, neko dođe i stavi tu ciglu, a kaže, to sam ja, ta cigla. Znači, ja sam, znači, Hatemun Nebijin, ja sam pečat svih poslanika. I zato je Islam lijep s koje god strane pogledamo. Allah nas nagradi. Već večera sam još jedno naših brata šeha, direktno preko žice, pa bit će prilike, a on nam sve više postaje ova enciklopedija koja kad se polako jedu pred stranicu otvara šta je u jemenskoj mudrosti naučio. Allah vas nagradi, sad je dobro. I kindije znači Allahume rasi, da možete voda. Biće vjerovatno i kahva, ručake, Hasan Peper je gore na spratu, naš Ahmed, pa inša Allah, opustite se malo lijepo, a onda ćemo nakon toga opet namaz, imamo jedno izrađenje. Muslimanski susreti. Bihać Božim 2010 2011 Kunna ibad Allahi hvana I budite Allahovi robovi, braćo. يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم خذ تقوى وجهادك تبلغ بالحشر مرادك أبدا لا تنس معادك لله kao što je i praksa poslije svakog namaza imamo kelimetu tajive, večeras je brat koji će nam se obratiti, on se sam predstaviti, pa je prilika da upoznate našeg daju iz Banovića, koji inače drži hudbe po Tuzli i na tom regionu, naš brat Ibrahim pa to Fobda. فوتيل ازرق مش هيخرج ازرق طيب طيب بسم الله والحمد لله والحمد لله رب العالمين ولا يزخ ولا الله تبارك وتعالى كوي سودر غنيمه njemu hvala i zahvala na svim blagodatima koje ni prebrojati ne možemo. Njega slavi i veliča sve što je na nebesima i na zemlji i njemu se sve pokorava milom ili silom. On đelevara je taj koji je sve stvorio i smjerom odredio. Potpuno neovisan od svega stvorenoga. A sve je njega đelevara trajno potrebno i od njega trajno ovisno. Hvala i zahvala koji nas počasti ovom blagodaću din Islama i što smo od ovog umeta Mohameda alaihi salatu wasalam koga je Đelevala postao kao milost sa vjerom koja je savršena i blagodaću koja je upotpunjena. A zatim, draga moja braćo, kao što je brat Šejh Bila rekao, većina već poznaje tako. Ja sam Ibrahim Janjatović iz Kladnja, inače, a živim trenutno u Banovićima. I tako, trudimo se da djelujemo na tom prostoru koliko možemo. Pa da Allah popravi naše stanje i učini nas iskrenim. Ne znam še koliko ima vremena. Ima 60 minuta. E. Ovo je pet, ovo... Pa, da požurim. Taj... Nećemo gledati minute. Pa pošto, pošto je naslovi samog ovoga, jel tako, obraćanja, el kelima, Tajiba, lijepa riječ, nešto ćemo reći oko lijepe riječi. Ne bi da bude ders, pa da se ne odmakne al taj Kelimetom, tajibetom, draga moja braćo, nema ljepše riječi od la ilaha illa Allah. Zbog nje Allah dželevala sve stvori I mizan postaje. Zbog nje su dženeti džehennem, draga moja braća. Pa zato pratite dobro ova predavanja iz akide. I nemoj niko da misli da je shvatio akidu. Jer medresa poslanika sallallahu alejhi ve trajala je 13 godina. I za tih 13 godina, braćo moje draga, jeste li čuli da se iko posvađao? Da sada. Je li iko išta ukru? Je li zinalog počinio? Je li iko svoju ženu pustio? Nećete to naći, braće. Za 13 godina cijeli. To je generacija koja je odgojena na teohidu. U toj generaciji niko se nije odmetnuo, niti je i komunafik postao. To su ljudi, iako bi jedni drugima neku grubu riječ rekli, odmah bi zaplakali, potrčali jedan prema drugom da se izmiri. A naš uspjeh, braćo, je samo sa ovom, ovom lijepom riječi. I kogod bio ako pokuša uzdignuti ovu lijepu riječ, Allah će ga pomoć. pomoć. Pa makar on bio i crni rob. Zato, moja braća draga, potrudite se da narodu dostavite ovu riječ na lijep i mudar način, kao primjer Ibrahima Alisana. I kogod krene sa ovim, bude se trudio da uzdiže la na dunjalku obećane su mu razne tegobe ali nosioci šehadeta i ove lijepe riječi oni imaju uvijek lijepo mišljenje svome gospodaru šta god da ih zadesi oni znaju da je to lijepo da je to dobro za njih pa tako Svaki put kad rob zapadne u iskušenje, zaista je sa tegobom i olakšica. Kako Resul sallallahu alaihi wasallam kaže, kada bi tegoba ušla u kamen, Allah bi poslao olakšicu za njom. I zaista je sa mukom i slast. Zaista mušrici koji krenu na lađe kad se more uzburka, šta biva sa njih? muhlisina rahutin. Postanu iskren i Allahu i Allahu iskreno vjeru ispovijedaju sve dok ne stignu na kopnu. Pa i mušrike u iskušenjima i kad vidi da je velaj i kad vidi da je velaj onda je pribježište samo Allah. U ovim iskušenjima one bivaju uzrok lijepih riječi drugih lijepih riječi. Kao što su pokajanja i kao što su dove. Pa primjer Ibrahima a.s. tek kad je poletio prema vatri, izgovorio je ove riječi, jel tako? Dovoljan mi Allah, a divan je on zaštitnik i pomagač. Ili unus nakon što je doživio iskušenje začuo se poznati glas sa dna mora. La ilaha illa inni kuntu Pa čovjek pozna, spozna svoj kad čovjek spozna svoje stanje onda bude iskreni u dobi. Allah ga nadahne da izgovori tako lijepe riječi kojima se Allah radi. Zato, braćo, iskušenja su dio ove vjeri. I kad Allah zavoli čovjeka ili u drugom rivajati narod, pošalje iskušenje. Allah voli da čuje skrušeni jecaj svoga roba kada je musibet pa bi neko od Selefa nakon što bi mu Sibet otišao od njega počeo da plaće. Pa bi ljudi govori, šta ti je sad? Pa Allah ti je poslao olakšicu. Jeste, kaže. A ko će mi sad nadomjestiti slast noćnog namaza i dove u njemu? On će i dalje klanjati, ali neće osjetiti tu slast kao kad je bio iskušan. Malo dijete kad ga potjera zvijer ili bilo šta od opasnosti, bježi majci u zagrljaj. Mama, mama, ne zna ni za šta drugo osim to. I osjeća se sigurno zagrljaj majke. Pa zato, draga moja braćo, znajte da nema drugog puta osim ovog puta. Nema druge mudrosti. Ovo je najveće La ilaha illallah. Je tako? Ko kaže, a zatim ustraje, šta mu je nagrada? Jel Kako je brat danas govorio primjer Ibrahima I šta je sve proživio na svome putu? To nam treba biti ibret. Isto tako Resul sallallahu alaihi wa sallam. Zato uzmite pouku iz sire i ovih 13 godina. Družite se sa sirom, ali paralelno sa Koranom. Spoznajte kad je šta kad je šta objavljeno. Jer su prvo došle sure koje bi govorile samo o čemu? O teuhidu? Govorili bi o džennetu i džehennemu. Da je proživljenje istina o sudnjem danu. Nakon što bi naređeno i poziva rodbinu svoju bližnju, otpoče javna dana. Allah tad objavljuje sure koji govori o prijašnjim poslanicima i narodima kako su oni proživjeli kao nagovijest šta će se desiti. Tako zna da je u Koranu najljepši govori je Tako je u Koranu utjeha za tebe. I kad počeše iskušenja i zlostavljanja, Allah žele objavi suru koju učimo svakog petka. Suru Kef kao napomenu ashabima, jel tako? Spominju se događaj samo saom, jel tako? Pa kao da je to ashabima odgovor da sve što se dešava nije baš onako kako vidi. Jel tako? Ona lađa, kako to sad? ono dijete zašto ga ubi, jel tako? Nije to baš tako kako ljudi vidi, jer iza toga stoji neka mudrost. Zatim spomen Zulkarneina. Kao da se nagovještava ashabima šta? Da može doći neko neočekivan i nenadan i donijeti olakšicu. i stanovnici pećine jer je Allah želovala svakoj i najslabijoj grupi bila je spašena na kraju a to je bila nagovještaja tako daleki nagovještaja hijđri u Medini pa se družite sa Koranom i tako mi Allaha ko istinski zavoli druženje sa Koranom taj je zavolio svoga gospodara njemu će Koran biti utjeha Znaj da je ova dava u koju izlaziš za tebe olakšica. Kad dođeš izvrijeđan i isponižavan, tebi je slađe daviti na seždu. Ti, dobro znaš da je poslanik Salavasenem svoju čuvenu tajivsku dovu uputio u teškom trenutku nakon što su ga ljudi kamenovali i izvrijeđali. Olož ga je na pa u tim teškim trenucima ti se obraćaš svome gospodaru koji te čuje i vidi. Zato, moja draga braćo, budite od onih koji će, inša Allah, shvatiti šta znači istinski la ilaha illallah. Jer kasnije nećete moći biti braća, istinska braća sve dok ne budete se okupili na ovom. Šetan brzo može donijeti razlog, ali ljudi koji su spoznali Allaha i vole se zbog teohida i mrze zbog teohida takvi imaju uspjeh. Jer je među najboljim dijelima ljubav i mržnja u ime Allaha. A to sve biva zbog ove riječi. La ilaha Pa, puno govora, možda neće imati koristi. Zadovoljite se s ovim. I shvatite ovo za I ovu davu. Jer je ona dio vašeg uspjeha. Ne može ima stati na istom. Vi ste ehli sunnet. Kako danas puno ima ehli sunnet, vol internet A nikog nema na ulici. Vi ste ehli sunnet, voli izmirujte muslimane kad su posvađani. Iako ima svega i svačega, ti budi brat. Prešuti ti njemu. I pusti ti njega. Jer zaista tvoj brat kakav god da bio izgovara la ilaha illallah. Pa zato, braćo, trudite se zaista da se podučite značenju, značenju šehadeta, znači akidu da dobro naučite. Jer od toga sve zavisi. Allah vam podario bereketi svako dan. Jazakallahu Allah nagradi naše žrtve zaista. Ovo je dokaz kada uključimo što više nas i da kažemo nešto. Mi stvari smo, znači, tomači naši osjećanja, tomači naši, naše preokupacije. O svojim čime čovjek preokupiran, o tome govori. Pa zbog toga i ovaj vid, znači da se zagrijemo što više za Allahu vjeru, jer, braćo, mi smo bili u jednom periodu kada smo imali problem, da kažemo pod navodnim znacima, da kažemo, braći, znate li malo šutat? Nekada je šutnja dava, jel? Znači imali smo problem, znači jednostavno završi čovjek medresu i on ode. Jedan brat je, znači, otišao u svoje mjesto i nije još dobro bio, ni sam, samo zavladao suferu. Sva djeca u tom selu se naučila Amneđu zapamet. pamet. On bi po ovaj, travi daje, kastepon, potpazu i neku imao prostoriju, i djecu, vidio kako se to u bočini radi. Onaj šef ponavlja, uči, a djeca ponavljaju, tako je on sjedio tu i samo držao, znači, ovaj, situaciju pod kontrolom. Djeca smisla, ovo je neki veliki, pa on ne da se zamara, neka sveta radi, a mi ponavljamo, djeca zapamtila ammeđuz. Pa smo znači imali jedan, jedan period kada sva braća, ne trebaš im govoriti braću, javna dava, pozivajte, idite, nego jednostavno ljudi su znači shvatili, a zašto je to tako braću bilo? Zato što su ljudi bili na linijama. Vidi smrt. Vidi da ljudi umiru na linijama bez dina. I onda kad dobije slobodno vrijeme, kad znači obuče civilku tih sedam dana, on, znači jednostavno, ja se sjećam, imam neka pisma koja sam pisao svojim bližnjima u Njemačku. Vjerujte mi, znači, ovaj, možda bi jedino primjedbe imao ovaj, Nurđi sa, sa jezičke neke strane. Bilo je to spajanja riječi, se moraju odvojeno pisati, tako dalje. Ali mene je zaufati. To je direktno. Zetu kažete ovo i ovo, neka se boji Allaha, kad će više početi da klanja, šta se čeka, sestanak se pokrije. Znači, jednostavno, tolika ljubomora ovaj, prema dinu i ono što je čovjek osjećao, to je pisao. To je drugi vakat bio. Ali i ovaj vakat je, znači vakat je vakat. Samo ljudi se promijenu. Korana vidiš, bio je onda kad smo živjeli, ovo je sada opet isti Koran. Isti namaz. Sve isto, samo se ljudi malo mijenjaju. Pa zbog toga, ovaj, nije džaba Koran kazao, wal tekum minkum. Neka bude od vas. I vi znate da uvijek, znači jedna skupina, mala skupina, pogura velike hajrove. Ne očekivajte sad ovaj, čitav ovaj uskusanski kanton krene u davu srednjobosanskom kantonu. Znaš, bo Allah je kada sve, jel tako? Znaš, ali ko će orat, ko će krat drva, ko će, šta ja znam, druge neke poslove obavljati, nego to uvijek biva jedna mala skupina, ovaj, pa je objivanje, što kaže brat Sure El Kef, je bio postaja habima. Innehum fitetun amenu bi Šta? Pa huda. Znači oni su, to je fitije bila jedna, znači omladinska skupina. Feta. Pa znači to su omladinci bili koji su ono što se kaže u povertitetu Znači kad ti kažeš jedno, on te uopšte ne sluša preokupira samo, znači krv mu teče kroz njega neki nabu, na, neka trofazni naboj, kakvi u njemu, znaš. I onda ovaj, zamisli, to su ti mladići koji su puni energije. I on se zaljubili u koga? Zaljubili se u davu, u tevhid, u vjeru, u širenje Allahove vjere. I Allah je spomenuo ni, pored toga što se oni, znači, izdvojili Niste izolirali, nego se malo povukli u tom doba. Je znači, te je uvijek nekada dobro dođeš. Kaj je malo prije, brat, odi ja malo kaj god da, se produva. Ode malo, jer pogledajte saprda, nije isto gledati iz doline. Jel tako? Pa je dobro da čovjek nekada sam sa sobom popriča, da se izdvaja, da bi razmišljao. Zato svi poslanici bili čobani. Oni su prirodni. I vidjet ćete i odaji, ako god nije malo čuo ovce i krave, ne zna ni ljude čuvati. Allaha im braću. Ne zna ljude čuvati, jednostavno ovaj, on kad govori možda ljudima predstavi da, da se ovaj mlijekom našlo teter pakovanje, tako. Jabuka došla onoj ovaj, drvenoj pletenci. Znači, izgubi se ta prirodna, prirodna osjećanja. Ja pitam jednom Pričam se šehom Abdul šta te fata, kaj je fata me nostalgija, da mi je kaže, ovaj, da otkosim jedan otkos kaj pa se valjam u onoj travi, pa da mi dođe moja braća, razumiješ, pa da onda kaj pričamo. To ne može svak doživjeti, nekom nekom budala vidi, razumije, kakva trava, šta se valja, znaš. Ali, znači, to sta prirodna osjećanja. Čovjek koji je odrastao u prirodi, zato da u mene dođu djeca od, od iz Švedske i koliko već bu, bu, bu. Šta ti od takvog djeta moraš sutra očekivati? Znači, neprirodno dijete sto Ovaj. I zato kažem, draga braćo, ovaj. A i ovo je, što kaže naš brat Salem, ovo je, znači, samo trun, dobra koga smo mi ako Bog da molimo Allah da budemo ovaj da znači budemo u hajru uvijek šta sve treba na ovome putu znači uraditi pa zbog toga ovo je znači jedan samo pokušaj da vidimo i mi sami da sami sebe pobjedimo da to nije nikakav svemirski brod zovan 20-30 ljudi jesti piti zajedno i hajmo malo neka poselamiti znaš što kaže brat da vide, budeš bijen, odmah će slađa sežda biti. Odmah ćeš ti tražiti. Ovaj. Jer, znači, u Koranu je odgovor i lijek za svaka, sve probleme, za, sve bolesti. Pa zbog toga, ovaj, vi ćete vidjeti za Allahu pomoć, ako smo ovo započeli iskreno i ispravno, da više nećeš plavo morat sazivati ljude, ovaj, pa da kažu trebam ja doći sada ili ne trebam. Ima li smisla da i ja dođem? Tako ja čujem pitanja, znaš. Da vam ja neću biti na teretu. Ovaj. Pa šta vi to u stvari hoćete? Znaš, hoćemo da jedemo da pijemo i da ibadetimo. Evo, svega smo dovuk, neć moći pojesti. Ovaj. I zato kažem, draga moja braćo, molite Allah subhanahu wa ta'ala da mi budemo pozitivan primjer i sebi drugima i da ovo dobro ako Bog da zaživi na svim kantonima, neovisno da tu ne mora to biti ni Allah ni fulan, ovo nije privatna vjera ničija, ovo je vjera Allaha subhanahu wa ta'ala, ali ovi i ova obraćanja i ovi ovaj ciljevi, neko je danas lijepo rekao ako nije brat onaj iz ovaj, e, nije ni rasao za svakoga. Rekao je, dobro, brati, pravim neku noć na predavanju, ovaj, pazite, poslanik ali sam nije slao Omera u javnu davu. Znači, nije Omer puno izlazi, Omer je tu bio uvijek, on imao neke veće, i ovo je ibret. Pa želimo i da, znači, i sami i ti analiza, da vidimo da li mi nekada davetimo, da li nekada davimo. Jer pazite, ovaj, nije nije za zanemariti taj slučaj da policajcu natjeraš suze. Tom oholnjaku koji često znači misli da, da je obuko odjeće sigurnosti. I zato u arapskom jeziku policija zove amen. Kao oni, oni nadomještavaju sigurnost. A oni su, znači, Merkezul <laughs> oni sami sebe prepanu sa onim crnim, znači, ovaj, kako se zovu, kapama i onim palcama. I zato se ovaj, i ovaj, Ujedinjene nacije zovu, kako se zovu na arapskom? Ujedinjene nacije. الأمم المتحدة Umamul mutahid al-amnije nekako. Yes. <laughs> Kao oni, oni su ovaj, ne dogoštavaju mi, mir, a oni stvari unose strah i paniku. I zbog toga svi ovi gestovi koje čujemo, ovo je da mi sazrijevamo da ovaj, za davu treba smešati, smekšati srce. I nama pričaju neki šejhovi koji su bili muđahidi, da su njihovi šejhovi tražili od njih da nekada sa tebligom izađu u davu. Pa su im rekla zašto? Pa kaže, nemojte vi slijediti neke novotarije ako kod njih ima toga. Ali malo kaže da omekšate svoja srca. Jer vi ste, kaže, na linijama i često u tim borbama i tu je čovjek tu nema puno ovaj, što bi se reklo, merhameta. Pa su jednom u Egiptu uzeli tebli džemat i strpali u zatvor. Pa oni kažu, dobro, gospodo, što ste nas trpali u zatvor? Ne govorimo o džihadu, ne govorimo o policiji, mi samo govorimo o la ilaha illallah. ehe, e, jest, Vi pozivate iz ljude, pjane dovedete u džamiju. Dođu, kažu one selefije, pročiste im akidu, dođu jedini odvedu jednu i kaj god na prdima. Ko je kriv? Kaj, vi ste krivi. Nije to ništa bilo organizirano, znači da je to bilo nešto, ono, jel, to je spontano bilo. Jer danas ti džemati, uglavnom, znači, verbalno ratuju jedni proti drugi. Ovaj. I zato kažem, i ovo naše okupljanje i ovakav vid, znači, ovaj, pokušaja, jeste da, i mi, da mi sami sebe prvo pobjedimo. Jer imamo glasine da, da je ovaj, da, da ovo ne treba, da je ovo Znači, da, dava treba doživjeti, znači, reforme u smislu, znači, da bude digitalna dava. Znači, nekva sređena dava, sva u plastiki. I zato imamo, znači, ovakvo stanje koje, imamo. Eto, do, do jacije, ovaj, bit će onako, znači, slobodan program. Učite sura Uđurat, Molite Allaha subhanahu wa ta'ala, pogotovo vi koji ste musafiri, da Allah dadne braći koja su sada na terenu, da i dadnete u fika, u davi, da nam donesu lijepe vijesti, da vidimo inšallah ovaj, beričeta u njihovoj davi i inšallah ako stigne do, toga i čaj, vidim da ima na dosta prelađeni, ovaj, da se, da se popije. Poslije jacije opet će biti znači, jedno kraće obraćanje, a onda će biti znači jedan vid okruglog stola gdje će svaki brat se predstaviti čime se bavi, šta radi ovaj i na koji način on vidi da bi trebalo usmjeriti znači davu i šta bi on mogao na polju dave da sam znači ili za zajednicom da doprinese da sutra uz Allahu pomoć i ovo je prilika da se mi malo bolje upoznamo Znači da jednostavno pokretni džemat, jer nije se lako, zato Kur'an kaže Ja ejuhal ladina amanu ma lekum idha qila lekum infiru fi sabili Allahi thaqaltum ila al-ardi. Aladitum bil hayati dunja min al O znači se to desilo. Evo vidiš da Kur'an to nije džaba spomenuo. Šta vam je bilo kada vam je rečeno istrčite u džihad na put. Vi ste, kaže, za zemlju zakovali. Postala vam postali vi zadovoljni sa dunjalkom. Pa kaže, ako ne izađete, Allah će vas kazniti. I zamijeniti vas narodom koji neće biti kao vi. Ovo je džihad, znači ti sad ono kopu i odjednom moraš istrčati da pogneš na Allahu put. A mi evo imamo, znači, problem, znači, ovdješ brata na kip, kaže on, ne mogu više ni, ni janjetini šta će ja, ja bolje volim kada se žena pop kahu, šta će ja tamo? Uvijek jedno te isto. Uvijek iste pace. Znači, ljudi su izgubili i osjećaj za onim obavezama ili pravima koje imaju muslimani, a jedni, jedni sam Pa zbog toga, tu će se, ako Boga isto tako proširiti lijepi vizija i ovaj, lijepi ideja. Nakon toga, tamo negdje, znači, poslije tog razgovora bit će večera, a u 8 sati, ako Bog da, počinje predavanje našeg šeha Ibrahima preko interneta, pa ćemo mi, on se stvarno ovdje nama, a to će ići ako Bog da i preko žice. U tome će, ili možda prije toga, stiće ova braća kad mi to budemo sjelili, stiće i oni pa će nam prenijeti vjerovatno te ovaj utiske sa terena. Onda opet ide po nakon toga noći namaz i tako dok ne umremo ćemo ako Bog da na ovome putu raditi. Da vas Allah nagradi svakim dobrom, pa uzmite sebi malo prostora do, do jaci. Do zakona hrana. Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužim 2010 2011 Kunna ibada Allahi ihvana Budite Allahovi robovi, braćo. فلما الهجران أحببت الردى حينما تنتج باه جبلا بدماء البذل تصبح سيدا سيدا سيدا دامع الشجم بعين الديم مقلة الأكوان تهمي في دمي جرد الأهواء كل موطني أين حقي في حياة الكرمين لم الشجو بعين الديم عقلة الأكوان تهمي في دمي شرد الأهواء قل لموطني أين حقي في حياة الكرم سيف تاريخ شذا من كمما كيف يبقى في قراب الظلم صرخة الإسلام تبكي اسمع لها من سيسقي لدموع اليتم سيف تاريخ شذا من كمما كيف يبقى في قراب الظلم صرخة الإسلام تبكي اسمع لها من سيسقي لدموع اليتم يتمي يتمي يتمي من سيصغي لدموع يتمي